Zuzendaritzak amabost hilabete zituen proposamenak egiteko, alta epe mugai labete baten buruan da, eta CFDT sindikatak bere iduriko ez du deus onargarri jaso. Kardiologia zentro behia jazidekizen zen Bayonako ospitalean beste kliniketako langileak elkartuz, la polmi agilera eta Bayonako ospitalea. Gaur egun, zailtasuna erietxe ezberdinetako langileen estatutua harmonizatzea da eta CFDTaren arabera, zuzendaritzak ez du behar bezalako negozeketarik eramaten Claire Zelan CFDTko idazkari oroko On dit que le dialogue euh, est euh, inefficace, euh, on, fait des contre-propositions. Dialogoa ez da eraginkorra. Zendaritzak berandu proposatu dituen testuei kontra proposamenak egiten ditugu, baina ez dituzte onartzen, negoziaketak lusatzeko galde egiten dugu, baina ez dute nahi. Ce dialogue, cette négociation, on nous dit non, c'est hors de question. ezin dugu urgentzian plantatu eunta hogeita hamar langileak eh, pairatuko duten lan antolakuntza eta baldintzak. Ez da posible hori. Gure sindikatak bere ardurak hartzen ditu, negozaketak aseratik galdegiten ditugu, epe bat bazela jakina zen, eta ez dugu lehtzen zergaitik hainbeste itxen duten.